I smo se zahuktali i u ovo sezonskoj emisiji Eko Eho. Dosta pitanja postavljate u našim emisijama, moći ćete to učiniti i danas. I naravno aktualnosti što se tiče ekologije i svih događaja vezanih za očuvanje. Jedine nam zemljica ima ohoho. Pa tako i danas e, smo u sastavu Ivana Francisković. Ivana, dobar dan. Dobar dan, poštovani svi slušateljima. I Denis Frančišković, dobar dan. Dobar dan, pozdrav slušateljima, radim mreži. E, Ivano će nam e, reći u infobloku, dakle onom prvom nešto aktualnosti, a Denis će kasnije se dohvatiti energije, ali ne golim rukama da ga ne bi struja, <laughs> već e, o svom, tom značenju, dakle vrlo širokog pojma energija. U infobloku što ima novoga Ivana? Pa ima dva subotnje događanja, prilično evo, za nas značajna. E, prvi je naš redovni buvljak koji organiziramo svakog mjeseca u Centru za mlade na Gazi. Ukoliko bude lijep dan, e, buvljak će se održati ispred centra na travnjaku, kao i uvijek do sada, odnosno od svih ovih ljetnih mjeseci koliko je buvljak išao manje više redovno. E, od 9 do 13 sati pozvani su svi koji žele kupiti, prodati, razmijeniti ili darovati bilo rabljene stvari, bilo rukotvorine. Dakle, buvljak je namijenjen i jednom i drugom. E, u organizaciji je udruga Ekopani domaći i e, u slučaju kiše i stvarno hladnog vremena, nadamo se da to neće biti, ako prognoziraju neku kišu, vidjeti ćemo, onda ćemo biti unutra u dnevnom boravku centra, dakle događanje se ne otkazuje, nego će se održati, ali u interijeru, s time da je u dnevnom boravku ne, nemamo toliko puno prostora, ako bude više prodavača, onda ih molimo da e, svakako sa sobom ponesu svoje prostorke i stoliće i e, samo bih napomenula da im je prodajni prostor u interijeru ograničen na nekih 2 metra kvadratna, tako da se sve bude jednako mjesta. Da ono baš neko ne dovuče ormar od 3 metra. Pa da, da, evo, samo ta molba, ali zato uvijek možete kod nas na našoj oglasnoj poči možda staviti oglas da prodajete nešto tako veće, pa ćemo mi pokušati to dalje proslijediti. Eto, o, I lijepo ste se uklopili sa akcijom Crvenog križa Solidarnost na dijelu, tako nekako je, dođe. Tako je, sutra čini mi se, jo? Da, da. da. Sutra, danas sutra, uglavnom cijeli ovaj tjedan. Dobro, e, što se pak tiče one druge akcije na Dubovcu? Na Dubovcu mislim da tome već je bilo riječ u prethodnim emisijama. Ja ću evo sad samo širnije reći da smo prije nekoliko mjeseci su nas kontaktirali iz uprave Karovačke pivovare. E, u biti imaju namjeru i želju e, pružiti volontersku pomoć na području grada Karlovca. E, smatramo to pozitivnom namjerom zbog toga što evo tako potiče tvrtke da budu nekako konkretni prisutne u prostoru u kojem se nalazi tvrtka, potiče ih na nekakvo održivo poslovanje i na doprinos lokalnoj zajednici. E, ono što je namjera ove akcije e, biti primjer i drugim nekim gospodarstvenicima na području naše županije, a ono što će se u subotu konkretno događati, to je prije podnevnim satima. Opet ista stvar, ako bude stvarno jaka kiša, morati ćemo odgoditi, ali ukoliko bude ovako smolja dan kao danas, akcija se neće odgađati, ona će se održati. E, počinje u 9 sati ujutro e, u gradskoj četvrti Dubovac. E, konkretno mjesto susreta je kafić Mirni kut na Dubovcu, tamo onaj prema e, starom gradu. E, tamo ćemo se naći i čistit će se jedno divlje odlagalište na tom području. E, pozvani su svi stanovnici gradske četvrti Dubovaca, ali isto tako i stanovnici grada Karlovca, ukoliko žele sudjelovati. Sudjelovati će volonteri Ekopana i prije svega volonteri Karlovački pivovare čija je ovo zapravo inicijativa. O tome će biti više riječi narednih dana, a mi se nadamo da će akcija biti uspješna i da će se nastaviti i na, drugim, na područjima drugih gradskih četvrti mjesnih odbora, grad grada Karlovca, pa ih ovim putem evo i molimo da ukoliko već sada znaju za neke svoje potrebe i probleme za koje vjeruju da je moguće riješiti uz volontersku pomoć da se svakako jave na 614 063, e, broj telefona je Kopana i zelenog telefona 062 pa ćemo vidjeti što možemo dogovoriti za ovo naredno vrijeme. Dobro, lijepo. E, što se tiče vremena po današnjoj prognozi, održat će se akcija. Kako sad stvari stoje? Eko Eho. Eko, eko, eko, eko, Emisija na radio mrežnici srijedom u 11. I nakon eh, Ivaninog infobloka, Denis eh, je na redu. Evo ga, Ivana je bila ovak dosta opširna i to, pa ne znam <laughs> koliko će mi ostati baš vremena, ali dobro, budemo, kao što se najavio u jednoj od emisiji, znači intencija nam je pričati, s obzirom da je to jako aktualno, kako kod nas, tako i u svijetu, a i dolazi zima, znači o energiji i energetskoj politici u Republici Hrvatske i problemima koji se tu javljaju. S obzirom da je to jako opširno područje, mi ćemo kroz ovaj kratak format emisije pokušati u kratkim crtama nešto govoriti u narednim emisijama tim stvarima. Pa tako evo mogu proći od nekih informacija kao što znamo upotreba fosilnih goriva na kojima se bazira zapravo cijelo današnje čovečanstvo je e, znači dovelo kao prvo do onečišćenja e, velikih onečišćenja okoliša, a s druge strane e, postavilo je zapravo društvo u ovisnu situaciju o fosilnim gorivama. E, zajedno sa učincima ekonomske krize desile se neke stvari da se zaokreti, da se sve više ljudi okreću u obnovljivim izvorima energije, jer osim toga što će se na taj način sačuvati okoliš, Potencijal u tome je i otvaranje e, novih e, radnih mjesta, a i kao e, štednja energije. ono što, da bi tog nekako karikirali, E, moram reći, na primjer, da je Hrvatska 2007. godina, znači ukupni nacionalni trošak za energiju je iznosio e, oko 6 milijarde eura, što je činilo gotovo 17% BDP-a Republike Hrvatske. I ta sad situacija zapravo čini neku državu e, e, ovisnom i na taj način njezino gospodarstvo ne može biti konkurentno znači na međunarodnom planu. Upravo zbog toga i kao što je jedna studija e, pokazala u Republici Hrvatskoj, znači za potencijal e, zelenih, takozvanih zelenih radnih mjesta u Hrvatskoj se kreće u brojku od e, tisuća gdje je zapravo napravljena procjena da se izravno može u zelenoj e, industriji zapravo otvoriti izravno oko 13 tisuća radnih mjesta dok neizravno znači svakakvim kooperantima moguće je otvoriti do još 57 tisuća radnih mjesta. Znači tu je veliki veliki potencijal. E sad, e, ono što znači e, recimo neki stajališta udruga za zaštitu okoliša u Republici Hrvatskoj smatramo da je naša energetska politika do sada, a nadamo se da neće biti tako i u buduće, nije baš bila neko dugo planirajuća i poticali su se uglavnom neke stvari za kojih mi ne stojimo, imamo neke, rekao bi tako, zahtjeve koje smo uspjeli, znači koje smatramo da bi se trebali poduzeti u Hrvatskoj. Znači, prvo ono, to su onak male mjere i veće mjere, znači prvo što bi se trebalo, znači e, hitni program prekvalifikacije, recimo tisuću nezaposlenih osoba u instalere solarnih toplinskih sustava. Ja moram reći da se na nekim takvim programima već počelo sada raditi. E, druga stvar je bitno znači povećanje broja subvencija na, za solarne toplinske sustave u domaćinstvima, javnim ustanovama i malom gospodarstvu. Znači, e, s obzirom da je to bilo danas na nekoj godišnjoj razini od tisuću, trebalo bi se povećati barem na 20.000 takvih subvencija godišnje. Pot, pokretanje nacionalnog programa energetske efikasnosti. E, ono što želim reći da kad govorimo o energiji, znači proizvodnje energije uvijek se mora uzeti i, i pitanje energetske efikasnosti. Znači nema smisla govoriti o tome koliko mi trošimo ili koliko nama treba ako e, ne znamo koliko zapravo gubimo energije. Mi znamo da u, e, u zgradama zapravo se troši 60% energije se gubi ono, u, u našim zgradama koje nisu e, zapravo adekvatne i rađene su kao energetski neefikasne. E, znači, e, administrativno osposobljavanje znači lokalne samouprave, znači djelatnika lokalne samouprave uprave, znači da mogu pisati i aplicirati za projekte u energetskoj efikasnosti. Izgradnja domaće tvornice sa fotonaponskim ćelijama godišnjeg znači kapaciteta od 50 MW koja bi bila u javnom vlasništvu i koja bi opskrbljivala znači domaće javne ustanove i male proizvođače. E, potpuno odbacivanja e, nuklearnog programa e, Republike Hrvatske. Smatramo da investicije u velike hidroelektrane treba odbaciti zbog njihovog ekološkog i socijalnoškog utjecaja. Znači to su neki od zahtjeva koje, bi, koje mi imamo i koje bi zapravo Hrvatska trebala provesti kako bi na taj način pridonijela zapravo energetskoj neovisnosti. Mm, smatramo da se treba ispuniti ciljevi koji jesu ciljevi Europske unije do, do 2020. znači 20% obnovljivih energije, 20% porasta energetske efikasnosti. S time da u 20% ovih obnovljivih izvora energije mi apsolutno isključujemo velike hidroelektrane jer one su se pokazale e, sve samo ne zelenom energijom po svojim utjecajima. E, Evo ga, to su ovako u ovom prvom kratkom dijelu općenito. U nekim narednim emisijama ćemo govoriti i o situaciji konkretno u Republici Hrvatskoj i koji su naši problemi, potencijali, znači da se možemo na neki način energetski osamostaliti koliko je to moguće. Što je, naravno, čuli smo i financijski e, dosta polučivo, a pogotovo onaj dio o zapošljavanju je... Pa je, je, mislim dugoročni financijski je to sigurno, ja znam da to nekim interesnim skupinama kao što su naftnim lobijima i to ne igra baš, ne ide u prilog e, i ne ide im u prilog da pojedinci, znači ljudi, obitelji, a onda i neke manje lokalne zajednice budu energetski neovisne. Uvijek te velike korporacije žele ljudi vezati i da budu ovisni o njima, a mi se trudimo da baš iz tih malih zajednica da ljudi pokušaju zapravo što više raditi i svoje stambene objekte i to sve e, na način da budu oni potpuno ili u onoj mjeri koliko je to moguće energijski neovisni. E, da, dakle to bi bilo onako glazbenim rječnikom rečeno da budemo što više unplugged, neuštekani i neovisni o onima koji su nas uštekali i dobro nam naplaćuju to što nas drže uštekane. Tako. 062123456 je broj telefona koji je vrlo lako jednostavno zapamtiti pa i koristite ga kako smo čuli i to u većim postocima nego ranijih godina. 614063 je također izravni broj Ekopana, a naši su 842666, 842667. Ako sad pri kraju emisije još ima e, neko pitanje za Denisa ili za Ivanu, ukoliko se ne može odgovoriti odmah, e, će to u sljedećoj emisiji. Inače, ja sam pitao što je s onim e, pitanjem e, slušatelja Zdrežnika, pa Denis je kazao kako je to u postupku, ajmo to tako reći. A da, e, recimo tak da je u postupku, ja sam se čuo sa gospodinom, nismo se uspjeli naći, ono ja sam to obišao jednu od tih lokacija, a budemo se još to s njim. Može. Čuli pa ćemo... Halo, halo. Ha, halo, dobar dan. Dobar dan. Ja bih nešto pitala, gdje bi se moglo obratiti onda za tu čeliju? E, za proizvodnju električne struje i i možda za jednu ekološku peć ili nešto za centralno grijanje. Um, ovako, uh, sad postoji više varijanti. Naravno, postoje tvrtke u Republici Hrvatskoj koje se time bave. Uh, znači, a s druge strane postoji mogućnost ono što smo mi još nismo pokrenuli, ali ćemo pokrenuti u budućnosti. Tak, tako nešto radila je zapravo E, znači e, zelena akcija u suradnji sa zmagom, znači izrada, samostalna izrada fotonaponskih ćelija. To je vrlo zapravo jednostavno i moguće je sam to napraviti uz naravno određena znanja. E sad visi kao je vaša ambicija, da li želite sami to napraviti ili želite jednostavno kupiti. Ja vas mogu, da, ja vas mogu, mislim da vam sad ne govorim koje sve tvrtke, gdje se trebate javiti, ja bih vas zamolio da nam se javite u ured ako je ikako moguće. Reci pa ću, znači, ili na broj, e, znači, možete direktno na 614 063 pa ću ja sakupiti sve te informacije da vam mogu proslijediti onda da vi možete konkretno. Može, 614.063 na taj e, broj da se javim e, sutra ili naredni dana, jel? Pa možete, evo recimo sutra samo, recimo poslije deset imam neke obaveze ujutro. Hvala vam što ste se javili. Hvala. Hvala lijepo. Molim, do slušanja. Još je neko zvao ili još uvijek na liniji? Halo? Halo. Jeste, dobar dan. Dobar dan. Prvo lijepo pozdravljam vas sve, a pogotovo našeg najboljeg voditelja Dadu. Što je imam s tim? Drugo. Mene su već pod obnovljive izvore. Vi razgovarate o nečem drugom, a ja bih postavila gospodinu pitanje e, u ovako. Kuda ide otpad kanalizacije od Račićeve ulice. Ja znam kuda ide, a da li to zna vaš gospodin koga dugo pratim i koji je stvarno reaktivan u tom svom <laughs> poslu. Kako ste rekli, gdje ide znači otpad? E, gdje ide otpad? U, e, gdje ide otpad? Iz Račićeve ulice, a oni septičke jame nemaju, a sve ide prema Korani, ja bi ga lijepo mhm. molila da to on izvidi i da mhm. me obavijesti, a ja ću se javiti u radio mrežnicu i sa brojem. U redu. Da, evo, budem, da, hvala vam lijepa. Jel to, jel to gore Švarće? jel šta, ja sad ne znam e, to vam je, na primjer, Udbinja. Aha, aha, znam, Vi znam. gore. Da, da, da, da. Ma znam. Borkovca pa krenete lijevo, to je Račićeva da, ulica, oni uopće da. nemaju se da, znam. ali se pjeva potočić u Koranu. Sad tu su veliki problemi, pa bi ja vas da vi meni odgovorite na to. Evo mislim ja, ja, ću konkretno pitati ponovo, za to ono, možemo se javiti, ali mislim imali smo već slučajeva i tu i u okolnim tim područjima, znači i oni, ovi koji nemaju opće septičke jame, a trebali bi imati, ili oni koji ih imaju pa ih ne prazne ili prazne ispuštanjem po cesti, polju i tako nešto. Može. Pa ćemo e, saznati odgovor. Halo. Dobar dan. Dobar dan želim htjela bi pitati samo, e, za živim u zgradi. Mhm. Da li se može staviti čelija gore za toplu vodu na terasu? I kakvi tu papiri trebaju? E, ovako, sad to bi trebao malo konkretno prokopati da vam dam potpunu informaciju, ali vam mogu ovako u grubo reći sada iz prve, znači ako se svi suvlasnici, a vi ste vi zajednički dogovorite oko toga, ja ne vidim opće zapreke zašto to ne bi moglo. E sad je znači pitanje dogovora svih, u, odnosno u zgradi, da li se možete složiti oko toga. A to samo ovisi o stanarima zgrade ili pa- se mora i dalje gdje papire tražiti u općini ili elektri ili... Ma to je sad ono postupak poslije koji će doći. Prva je stvar znači da se svi suvlasnici dogovore oko toga, znači on, mhm. da bi se uopće mhm. onda dalje išlo, znači postoji onda mogućnost dalje, ali prvo se treba znači složiti i treba vidjeti točno za šta i bi se koristila, da li samo za stubišnu rasvjetu, da li za neke još druge... Mislim, tu, da, ne sad to, to treba, ne, mogu vam to, mogu, možemo, možete eventualno nam se javiti u udrugu da nam ostavite kontakt nekti pa ću ja prikupiti sve informacije od toga da vam onda mogu proslijediti. Dakle, 614063. Mhm. Da, da, razumijem. I sam razmišljam. Jeste napisali broj 614 063. Evo, pisat Evo, 614 pa možda otkrijemo i toplu vodu kod vas. E, hvala. Bilo bi lijepo. Hvala vam. Dženja, evo Denis, e, e, tek nekoliko rečenica o obnovljivim izvorima energije. Polučila su sa ovako dva konkretna pitanja i poziva. Nažalost, vrijeme nam je unatoč obnovljivim izvorima vremena isturilo i ovoj emisiji je došao kraj. hvala vam lijepa, vi dragi slušatelji koristite telefon 062 123 456 da biste ukazali, pitali ili pokušali riješiti svoj problem. Ekipa, hvala. Hvala vama. Hvala Eko Eho. Eko eko, Eko Emisija na radio mrežnici srijedom u 11.